a oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, oni, i ne dođe im ni jedna nova opomena od gospodara njihova kojoj se slušaju čije ne podsmjehuju srca rasijani. srca rasijani. Pokajmo se Allahu prije smrti. Allahu prije smrti pokajmo se Allahu prije smrti. Pokajmo se Allahu prije smrti. Danas kajanje ne koristi. Bićeš kažnjen za ono što si radio. Pokajanje jednog mladića nakon što je usnu vidio sudnji dan. أنت غوثي أنت أمني Pred nama je priča o mladiću koji, kao i svaki drugi mladić u cvijetu svoje mladosti, ima svoje mladalačke želje. Živio je poput svojih drugova, ne obraćajući pažnju na Allahove naredbe. Jedne noći, uzvišeni Allah je htio da ga uputi na dobro, pa je usno vidio prizor koji ga je probudio i povratio iz njegovog nemara. O svojoj priči, ovaj mladić kaže يا مبدع الأكوان يا رب القلم يا من عن الملكوت عينك لم تنم يا مخرج الأحياء من قلب العدم Jedne noći kao i obično legao sam u svoju postelju. Obuze me osjećaj uznemirenosti, pa zatražih zaštitu od Allaha od prokletog šeitana i zaspah. usno vidje kako je nešto čudnovato i ogromno palo na zemlju. Nije mi bilo poznato i nisam bio u stanju da ga opišem. Ličilo je na nekakvu ogromnu vatrenu gromadu. Vidio sam je kako pada, pa pomislih da je sve gotovo. Pođoh izbezumljeno hodati po zemlji, tražiti bilo koga da me spasi ove nesreće. Rečeno je, ovo je početak sudnjeg dana. Sudnji dan je već nastupio i ovo je njegov prvi pokazatelj. Strahovito sam se preplašio i sjetio svih onih dobrih i loših dijela koje sam učinio. Žestoko sam se pokajao. Grizao sam svoje prste zubima žaleći zbog svih onih obaveza prema uzvišenom Allahu koje sam propustio. Rekoh, a strah me već zavladavao. Šta ću sad? Kako da se spasim? čuh glasnika kako viče. Danas kajanje ne koristi. Bićeš kažnjen za ono što si radio. Gdje si bivao za vrijeme namaza? Gdje si bio kada su ti dolazile Allahove naredbe? Zašto ih nisi izvršavao? I zašto se nisi klonio Allahovih zabrana? Bio si nemaran prema svom gospodaru. Svoje vrijeme si provodio u igri, zabavi, i pjesmi, a sada tu plačeš. I mada vidiš kako ćeš biti kažnjen. Moj jad i tuga se još više povećaše kad čuh kako mi prijeti kaznom. Ronio sam suze plačući, ali uzalud. I u tim teškim trenucima ja se probudih. يا مبدع الأكوان يا رب القلم يا من عن الملكوت عينك لم تنم يا مخرج الأحد Malo se pribrah i primijetih da sam u svojoj postelji. Nisam mogao vjerovati da je sve to bio samo san, sve dok nisam došao sebi. Duboko sam uzdahnuo. Strah me i dalje obuzimao, pa sam počeo razmišljati. Rekoh sebi, Allaha mi, ovo je Allahovo upozorenje za mene. Sudnji dan će neizbježno doći, pa zašto sam onda nepokoran Allahu? Zašto ne klanjam? Zašto ne prestanem činiti ono što je Allah zabranio? Mnoga pitanja su mi se vrtila po glavi, a ja sam našao samo jedan odgovor. مع الله في حب أهل التقى Vrati se Allahu da bi se spasio strahota tog velikog dana. مع الله في خلوات الليال مع الله في الرقص والمؤتمر مع الله في حب أهل التقى svanulo je. Ja klanjah sabah i osjetih slast u srcu. Tog jutra sam otišao do svog auta i pogledao sam unutra. Auto je bilo prepuno kaseta sa muzikom. Izbacio sam ih, osim nekoliko, sa islamskim sadržajem. Allah mi je olakšao, pa sam svaki dan napredovao korak po korak ka pravom putu. ja molim Allaha da i mene učvrsti na njemu. A danas je puno onih koji su obmanuti ovim prolaznim dunjalukom, koji su nemarni prema tom strašnom danu u kojem će čovjek pobjeći od svoga brata, od svoje majke i oca, od svoje žene i djece. Toga dana neće biti od koristi nikako blago, ani sinovi, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti. Zato se pokajmo Allahu prije smrti. tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvala, milostivo, samilosno, vladara dana suda. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. مبدع الأكوان يا رب القلم يا من عن القوت عينك لم تنم يا مخرج الأحياء من قلب العدم يا خالق الإنسان من روح hoćeš, ostani sa nama, ako nećeš, izbacit ću te na sred puta. Pokajanje jednog nemarnog mladića. أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعطرني ففي القيامة أرجو السلام Bio sam mladić nemaran prema Allahu i udaljen od njega. Gušio sam se u mnoštvu grijeha. Kada je uzvišeni Allah htio da me uputi na pravi put, dao mi je da mi se desi događaj koji me je osvijestio i opametio. Ja qabilan a'dari min ahlin nadam يا من عفوت عن الصغائر واللمم الطف بنا الطف بنا الطف بنا في كل نازلة وهم الطف Jednog dana, nakon lijepih trenutaka provedenih na jednom porodičnom izletu u gradu Demamu, krenuo sam svojim autom zajedno sa moje tri sestre. I umjesto da proučim putnu dovu, šeitan me zavede svojim glasom i potjera na mene svoju konjicu i svoju pješadiju, te mi uljepša i lijepim prikaza slušanje muzike koju je Allah zabranio, kako bi dalje bio nemaran prema njemu. Tada mi nije bilo na umu slušanje plemenitog Kur'ana ili korisnih islamskih kaseta od raznih predavača i učenjaka, jer se istina i laž nikako ne mogu sastati učenjaka u jednom srcu. Jedna od mojih sestara bila je pobožna vjernica koja mnogo spominje Allaha, koja pazi da ne prekrši njegove granice. Zatražila je od mene da ugasim zavodljive glasove laži i neistine, a da slušamo zvuke istine. Ali kako da se odazovem tome kada me je šeitan bio obuzeo i ovladao mojim tijelom i srcem, pa sam onda iz inata htio da griješim, odbivši tako njenu molbu. Na mojoj strani bile su i moje druge dvije sestre. Moja sestra vjernica ponovi svoju molbu, a to još više poveća moj inat i odlučnost da ne udovoljim njenoj molbi. Poče smo joj se rugati, ponižavati, čak sam joj rugajući se rekao. Ako hoćeš, ostani sa nama, ako nećeš, izbacit ću te na sred putu. Ja kašifan sestra ušuti protiv svoje volje. Svojim srcem prezirala je to dijelo, učinivši ono što je bilo u njenoj moći, a uzvišeni Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Kad odjednom, već zapisanom Allahomom voljom, puče jedna od guma pri strahovitoj brzini kojom smo išli, i auto skrenu sa puta i upade u jedan nagib, te se nakon nekoliko prevrtanja nađe na krovu. Dospjeli smo u stanje za koje je samo uzvišeni Allah znao. Ljudi se iskupiše oko našeg prevrnutog auta i oni najbolji među njima počeše da nas izvlače iz smrskane olupine i razbacanih krhotina stakla. Ali, šta se to desilo? Svi smo izašli zdravi i čitavi, ako zanemarimo neke bezazlene povrede. Svi, osim moje sestre vjernice, moje strpljive i dobre sejke. Ona je ispuštala svoje posljednje izdisaje pod olupinom auta. Da, moja draga i voljena sestra sa kojom smo se ismijavali je poginula. Allah ju je izabrao za svoju blizinu Ja se nadam da će ona biti u skupini plemenitih i časnih šehida. I molim Allaha da je podari uzvišeno mjesto u džennetima uživanja. يلتزم يا سامع الشكوى وغيرك في صمم يا كاشف البلوى إليك المعتصم Što se mene tiče, ja sam plakao nad samim sobom prije nego što sam zaplakao za svojom sestrom. Sa mene je skinuta koprena pa sam vidio svoje pravo stanje, svoj nemar i izgubljenost u kojima sam živio. Shvatio sam da mi je uzvišeni Allah želio dobro i da mi je odredio nove godine kako bi započeo novi život, ispunjen vjerom i činjenjem dobrih dijela. A moja draga i voljena sestra, kad god je se sjetim iz mojih očiju proliju se suze tuge i kajanje, pa se zapitam da li će mi Allah oprostiti. I odmah pronađem odgovor u knjizi uzvišenog Allaha u njegovim riječima. Reci, o robovi moji koji ste se prema meni ogriješili, Ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. ربنا في كل نازلة وهم يا مذهب الأحزان إن خاطب ألم يا صارف العلات يا شافي السقم يا مرسل الرحمات يا باري النسم يا واهب الأرزاق من فيض الكرم budem sasvim drugi čovjek. Musliman koji se čvrsto drži svoje vjere. Pokajanje mislioca Sejda Kutba. malom selu Gornjeg Egipta rodio se Sejid Kutb. Odrastao je u pobožnoj i osrednje bogatoj porodici. Njegovi roditelji su pridavali posebnu pažnju njegovom učenju plemenitog Kur'ana na pamet, još od njegove rane mladosti. I nije imao ni punih deset godina, a već je znao Kur'an na pamet. Od 19. godine svoga života živio je jedan period izgubljenosti i nemara, kojeg je sam nazvao period ateizma, kao što kaže. Proveo sam 11 godina u ateizmu, sve dok nisam naišao na put koji vodi ka Allahu i spoznaji smiraja vjeri. Rabbi, Rabbi. أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أن Godine 1948. Sejd Kutb napušta Kairo uputivši se ka Americi, poslan od strane tadašnjeg ministarstva obrazovanja. To putovanje je bilo početak novog puta na koje ga je Allah uputio i olakšao mu da kroči njime. Putovao je brodom, ploveći tako preko sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Na tom brodu desilo mu se nekoliko događaja koji su ostavili trag na njegov život u budućnosti i koji su mu trasirali put. I čim se iskrcao iz broda u američkoj luci u kojoj je stigao čim su njegove noge kročile na američko tlo, on je već spoznao svoj put i odredio svoju misiju. A sad govor prepuštamo Sejdu, da nas on lično obavijesti o onome što mu se desilo na brodu. Prije 15 godina nas šestorica pripadnika islama među 120 putnika nemuslimana nalazili smo se na palubi egipatskog broda koji je plovio ka Njujorku sjekući valove Atlantskog okeana. Naum palo nam je da na sred okeana, na palubi broda, obavimo džumu namaz. Allah najbolje zna, ali nije nam bilo toliko stalo do namaza, koliko se u nama probudio vjerski zanost koga smo osjećali prema kršćanskom misionaru koji je ustrajno pozivao na brodu, čak je i nas pokušao da pozove u kršćanstvo. Kapetan broda, koji je bio Englez, omogućio nam je da obavimo džumu namaz, dozvolivši to i putnicima broda kao i posluzi i kuharima koji su bili muslimani ubijici, a nisu bili zauzeti obavezama u vremenu namaza. Mnogo su se obradovali tome, jer je to bio prvi put da klanjaju džumu namaz na palovi broda. Održao sam govor i klanjao namaz a većina stranih putnika posjedala je oko nas posmatrajući naš namaz. Nakon obavljenog namaza, mnogi od njih su nam prišli čestitajući nam na uspješno obavljenoj molitvi, jer je to bilo najviše što su razumjeli od našeg namaza. Ali jedna žena iz ove skupine, za koju smo posle saznali da je Jugoslovenka kršćanka koja je pobjegla pred Titovom komunističkom torturom, duboko je bila ganuta. Njene oči se ispuniše suzama, nije mogla savladati svoje emocije. Prišla nam je, srdačno nam stisnuši ruke, govoreći na slabom engleskom jeziku, da su naš namaz, skrušenost, sklad i duhovnost ostavili dubok dojam i uticaj na nju. إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت Nakon svega toga, U trenucima tog vjerskog osjećaja i zanosa, Sejd poče da se obraća samom sebi. Zar da idem u Ameriku kao jedan od običnih izaslanika koji samo znaju za jedenje i spavanje ili se moram isticati određenim vrlinama i odlikama? Zar bez islama, lijepog islamskog ponašanja i njegovog životnog programa U sred ovih raštrkanih skupina ljudi naviknutih na raskoš i lagodan život kojima su na dohvat ruke sva ona sredstva za udovoljavanje strasti zabranjenih užitaka. Želio sam da budem sasvim drugi čovjek, musliman koji se čvrsto drži svoje vjere. Pa je Allah htio da me provjeri da li sam se iskreno okrenuo njemu ili je to samo puka zamisao. Allahovo iskušenje uslijedilo nakon nekoliko minuta od mog izbora da krenem putem Islama. Samo što sam ušao u sobu kad neko pokuca na vrata. Ja otvorih i na jednom se nađo pred zgodnom, lijepom, vitkom i polugolom djevojkom čije tijelo otkrivalo sve one zavodljive ukrase. Počela je da mi se obraća na engleskom jeziku, rekavši mi. Da li mi gospodin dozvoljava da mu budem gošća ove noći? Našao sam izgovor da je soba namijenjena za jedan krevet, a i krevet je također samo za jednu osobu. Ona reče, često krevet za jedno, bude dovoljno širok i prostran za dvoje. Bio sam prinuđen da je pred njenom bestidnošću i nasilnom pokušaju da uđe zalupim vrata prednosom da bi joj spriječio ulazak u sobu. Čuo sam i kako je tresnulo drveni pod brodskog hodnika. Bila je pijana. Rekoh, hvala Allahu Đelešanuhu, ovo je moje prvo iskušenje. Osjetih snagu i uduševljenje zbog pobjede nad samim sobom, zbog pobjede nad mojom dušom koja nakon ovoga krenu putem kojeg sam je zacrtao. Nakon toga, Sejd se suočavao sa mnogim drugim iskušenjima, ali je iz njih izlazio kao pobjednik, savlađujući tako svoju dušu koja je kao i svaka druga duša sklona zlu. O svom dolasku u Ameriku i onome što je tamo vidio kaže. U toku svog boravka u Americi svojim očima sam vidio istinitost Allahovog govora. I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, mi bismo im kapije svega otvorili. A kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. Prizor koga oslikava ajet je prizor neizmjernog bogatstva i obskrbe kojeg je tamo bilo toliko mnogo da se takvo nešto jedva moglo vidjeti na čitavoj zemlji. Vidio sam obmanutost tog naroda, udobnošću života, u izobilju u kome su živjeli, njihovo zaslijepljenost osjećanjem da je to vlasništvo bijelog čovjeka. Vidio sam njihovo obhođenje sa ljudima drugih boja, uobraženo, prezirno, brutalno i ružno njihovo uzdizanje i hvalisanje nad svim ostalim ljudima. Sve sam ovo gledao svojim očima, sjećajući se ovog ajeta i očekujući Allahovu kaznu. I kao da sam vidio njene korake kako se polahko primiču nemarnim. Ja mubdi al ja rab al Nakon dvije godine provedene u Americi, Sejd se vratio u Egipat. Ali kao sasvim drugi čovjek, kao iskreni vjernik, kao misionar Islama sa jasnim ciljem. Neka se Allah smiluje Sejdu Kutbu, neka ga nastani u džennetskim prostranstvima i neka oprosti إماما إجابة في الظلم الطف بنا الطف بنا الطف بنا في كل نازلة وهم يا من تقول لما تشاك يلتزم يا سامع الشكوى وغيرك في صمام قلبي ينادي يا رب صاح ينادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب I pored te moje popularnosti i slave nisam bio sretan sa tim. Pokajanje poznatog marokanskog glumca Seida Zajanija. أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة časnoj Mekki, u blizini svete Allahove kuće, u zadnjoj desetini Ramazana, nekadašnji glumac, sada misionar Islama Sejid Zajani, ispričao nam je priču o svom pokajanju uzvišenom Allahu i o tome kako je bio upućen na pravi put, pa kaže Ilahi, anta ya rahman, ilaha anta uni ja kahar aniran, kalba min imani, vansuruna ala kuffar. Ilahi, anta ja rahman, القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله Odrastao sam u muslimanskoj kući. Kada sam došao u godine puberteta, sanjario sam, kao što su sanjarili drugi mladići o tome, kako da ostvarim i postignem popularnost i novac. Dvije stvari koje su za mene bile vrlo bitne. Tragao sam za srećom i nastojao da je nađem ne birajući načine. Na početku mog traganja zaposlio sam se na marokanskom radiju, gdje sam čitao neke odlomke koji povezuju radio emisije i programe. Zatim sam malo uznapredovao, pa sam postao voditelj specijalnih emisija, sve dok nisam stekao iskustva u tome. Onda sam otišao na televiziju gdje sam postepeno uznapredovao tako da sam postao najbolji voditelj. Vodio sam dnevnik, zatim mnoge muzičke i noćne programe i emisije za omladinu. Toliko sam postao popularan i čuven da me u tome niko nije pretekao. Moje ime se uveliko spominjalo, a moj glas se čuo u svakoj kući. I pored te moje popularnosti i slave nisam bio sretan sa tim. Osjećao sam veliku tjeskobu u prsima, pa rekao sebi, možda nađem sreću u pjevanju. I stvarno, moja popularnost koju sam stekao na radio i televiziji mi je pomogla da putem jednog televizijskog programa otpjevam jednu kratku pjesmu koja me uvela u svijet muzike, u kojem sam ostvario veliku popularnost. Kasete sa mojim pjesmama koje sam snimu pojaviše se na pijacama i poradnjama u velikom broju. I uprko svemu tome, osjećao sam se bijedno i nesretno. Osjećao sam dosadu i tjeskobu u prsima. Istinu je rekao uzvješeni Allah, kada kaže Onome koga Allah želi da uputi, on prsa njegova prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi, on prsa njegova stegne i umorni mučini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. لست أرجو غير أني في القيامة والسلام وفر ختام جنات عدن كازح glumci i glumice su oni sretni i poželih da ja osjetim tu sreću. Pa se okrenuh glumi i postadoh glumac broj jedan, igrajući glavne uloge u svim stvarima koje sam snimao. I zaista, bez imalo pretjerivanja, postao sam istaknuta i posebna ličnost u mojoj državi. Vozio sam se samo u najskupljim i najluksuznijim autima. Oblačio sam samo skupu odjeću. Došao sam do velikog položaja u društvu, a moji prijatelji bili su velike i uvažene ličnosti u vlasti, a i drugi. Hodao sam od dvorca do dvorca i uvijek nailazio na otvorena vrata, baš kao da sam ja njihov vlasnik. Ali I pored svega toga imao sam osjećaj da nisam stigao do sreće za kojom tragam. Ilahi anta ya Rahman ilaha anta uni ya Qahar amiran qalba bil iman ala al kuffar Ilahi anta ya Rahman ilaha anta uni ya Qahar amiran qalba bil iman ala al kuffar Jednog dana Jedan novinar je obavio dugačak intervju sa mnom, a jedno od pitanja koje mi je uputio bilo je Umjetniče, se ide za Jani. Baš je čudno kako se tvoje ime poklapa sa tvojim životom. Zoveš se Sejd, što znači onaj koji je sretan. A ti si uistinu sretan, pa šta kažeš na to? Moj odgovor je glasio. Zaista ono što ti misliš, i što misle mnogi ljudi nije tačno. Ja nisam sretan u svom životu i moje ime je još uvijek nepotpuno i sastoji se od tri slova S, E, I što znači onaj koji traga. Ja zaista još uvijek tragam za posljednjim slovom u mom imenu, slovom D kako bi se moje ime upotpunilo i značilo onaj koji je sretan kada će se i moja sreća upotpuniti. I do ovog momenta još ga nisam našao, a kada ga nađem, obavijestit ću te. Ovaj intervju sa mnom objavljen je u vremenu kada sam bio na vrhu uncu slave i bogatstva. Vi ansarhu Prošli su dani, mjeseci i godine. Imao sam starijeg brata koji je preselio u Belgiju. On je bio običan čovjek, samo što je bio bolji od mene u vjeri. Tamo u Belgiji je imao kontakta sa nekim islamskim misionarima koji su na njega uticali, pa se on njihovom zaslugom vratio uzvišenom Allahu. Razmišljao sam da odem na jedno turističko putovanje u Belgiju, da nakratko posjetim svog brata, a zatim da nastavim svoje putovanje po raznim mjestima svijeta. Otputovao sam u Belgiju i tamo se sreo sa svojim bratom, no međutim, bio sam iznenađen njegovim promijenjenim izgledom, pojavom i drugačijim životom. A još važnije od toga je sreća koja je zračila u njegovoj kući i njegovom životu. Mnogo me je dirnulo, i ostavilo traga na meni to što sam vidio, a takođe i čvrste i neraskidive veze kojima je povezana muslimanska omladina tamo. Oni su me dočekali raširenih ruku, izrazivši mi najljepšu dobrodošlicu, srdačno me pozvavši da prisustujem njihovim sjelima i skupovima i da se upoznam sa njima. Odazvao sam se tom pozivu. Dok sam sjedio među njima, prožijemao me čudan i nepoznat osjećaj. Ispunjavala me velika sreća koju nisam doživio prije toga. Poslije izvjesnog vremena, ja produžih svoj boravak, kako bi ova sreća koju sam dugo vremena bezuspješno tražio potrajala. Moja radost, koju sam osjećao sa ovim dobrim društvom, rasla je iz dana u danu a osjećaj skobe, brige i tuge svakodnevno se smjenjivao sve dok se moja prsa nisu ispunila svjetlom vjere i dok nisam spoznao za put ka Allahu sa kojeg sam bio zalutao pored svog imetka, bogatstva i slave koje sam posjedovao. Od tada sam shvatio da se sreća ne nalazi u prolaznim dobrima i užicima, nego se skriva u pokornosti uzvišenom Allahu. Kaže Allah Đelešanuhu Onome ko čini dobro bio muškarac ili žena, a vjernik je mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. I kaže a onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa poživjeti. Ilahi, anta ya rahman, ya hal ya qahvar, amiran, qalba mil ala al-kuffar. Ilahi, anta Odmor kod mog brata je potrajao više od dvije godine. Umeđu vremenu sam poslao pismo onom novinaru koji me je pitao sreći napisavši mu. Volio bih da te podsjetim na pitanje u kojem si me pitao sreći. Obećao sam ti tada da ću te obavijestiti kada pronađem slovo D. Evo, sada me raduje i veseli i čast mi je da te obavijestim o tome da sam našao slovo D koje mi je nedostajalo. Našao sam ga u dinu i davli, to jest u vjeri i pozivanju u nju. Sada sam postao istinski sretan. الله في قرب من قد فجر مع الله في خلوات الليال مع الله في الرقص والمؤتمر Vijest se raširi među ljudima. neprijatelji vjere i licemjeri počeše da šire o meni razne glasine i da me optužuju različitim optužbama, pa su neki od njih rekli. Sejdov razum se pomutio, postao je lud. A drugi bi govorili, postao je ili američki, ili ruski agent i mnoge druge lažne optužbe i glasine. Kad god bi ih slušao, sjetio bi se stvari na koje su svoje vremeno nailazili vjerovjesnici, poslanici, i pozivatelju islam, a posebno naš poslanik Muhammed alejselam i njegovi plemeniti ashabi. To bi me samo još više učvrstilo u vjeri i povećalo ubjeđenje u njenu istinitost. Ja bi stalno dovio Allahu. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kad si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost. Ti si u istinu onaj koji mnogo daruje. مبدع الأكوان يا رب القلم يا من عن الملكوت عينك لم تنم يا مخرج الأحياء من قلب العدم يا خالق الإنسان من روح Završio sam studij i vratio se u svoju zemlju kao potpuno druga osoba, impresioniran zapadnom civilizacijom. حسني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو Pokajanje mladića koji je bio neposlušan svojoj majici. ففي القيامة أرجو السلام وفي الختام جنات عدن ربي ربي ربي ربي قلبي ينادي Ovo je priča o mladiću koji je otišao na studiji u inostranstvo. Nakon što ga je uspješno okončao i dobio diplomu, vratio se u svoj rodni kraj. Ubrzo se zatim oženio lijepom i bogatom djevojkom koja je, međutim, mogla biti uzrok njegove propasti, da nije Allahove Đelešanuh u On nam kazuje. Kalbi Otac mi je umro još dok sam bio mali, pa je svu brigu o meni preuzela moja majka, jer sam bio njen jedinac. Da bi me mogla izdržavati, ona je morala raditi kao služavka po tuđim kućama. Upisala me u školu, a ja sam marljivo učio i sticao znanje, sve dok nisam završio fakultet. Svo to vrijeme bio sam dobar prema svojoj majici. Onda sam krenuo na studiji u inostranstvo. Majka me ispraćala sa očima punim suza govoreći mi Čuvaj se sine i nemoj da mi se prestaneš javljati. Šalji mi pisma kako bi bila sigurna da si dobro. Nakon što je minulo mnogo vremena, Završio sam studij i vratio se u svoju zemlju kao potpuno druga osoba, impresioniran zapadnom civilizacijom. U vjeri sam vidio nazadnost i zaostalost i postao sam jedan od onih koji vjeruju samo u ovo svjetski život. Allah nas sačuvao od toga. Dobio sam odličan posao, a zatim počeo tražiti ženu s kojom bi sklopio brak. Majka mi je bila već odabrala jednu pobožnu i čednu djevojku, ali sam to odbio i oženio se lijepom i bogatom djevojkom jer sam maštao o aristokratskom životu, kako se to kaže. Prvih šest mjeseci braka moja supruga je stalno spletkarila proti moje majke dok mi nije navela da majku zamrzim. Jednog dana sam ušao u kuću i zatekao suprugu kako plače. Upitao sam je za razlog, ona reče, ili ja, ili tvoja mati. U ovoj kući ne možemo živjeti zajedno. Ne mogu više da trpim. Razbjesnio sam se u takvom stanju, istjerao majku iz kuće. Ona izašla plačući i govoreći mi, Allah te usrećio, sine moj. Hmm. Ubrzo zatim izašao sam da je potražim, ali bez uspjeha, pa sam se vratio. Tako je moja supruga uspjela postići svojim spletkarenjem i mojim neznanjem da ja zaboravim svoju dragu i dobru majku. Dugo vremena nisam ništa čuo o njoj, a onda je došao period kada me je zadesila teška bolest, zbog koje sam morao ležati u bolnici. Majka je čula za moju bolest, pa me je došla obići. Supruga se zadesila kod mene i prije nego što je majka ušla u moju sobu, ona je gurnula i grubo je rekla Tvoj sin nije ovdje, šta želiš od nas? Ostavi nas na miru. Ja... dječji majci nije preostalo ništa drugo nego da se vrati odakle i došla. Izašao sam iz bolnice nakon dužeg vremena u kojem se pogoršalo moje duševno stanje. Ostao sam bez posla i kuće, a pritisli su me i mnogobrojni dugovi. Za sve to glavni krivac i moja supruga, čiji su zahtjevi i želje bili toliki, da ih ja nisam mogao ispuniti i na kraju mi još reče pošto si ostao bez posla novca a ljudi te više ne cijene ja ovako više ne mogu i zato ti otvoreno kažem želim razvoj brak, brak, brak. njene riječi su mi poput grmljavine odzvanjale u glavi Razveli smo se i kao da sam se tada probudio i trgnuo iz obamrlosti u kojoj sam bio. Izašao sam i tumarao kao lud tamo amo tražeći svoju majku. Na posljedku sam je našao, ali gdje? Bila je u jednom prihvatilištu za nezbrinute i jela ono što je ljudi daju kao sadaku. Ušao sam unutra i ugledao svoju majku. Na njoj su se primijetili tragovi plača. Izgledala je blijeda. Kad sam je vidio, pao sam joj pred noge i briznuo u žestoki plač, roneći gorke suze, a i ona je tada počela plakati zajedno sa mnom. takvom stanju smo ostali oko sat vremena, a onda sam je odveo kući. Tada sam se zarekao da ću biti pokoran majici, a prije toga da ću izvršavati Allahove Đelešanohu naredbe i klonuti se onoga što je on zabranio. I sada evo, proživljavam najprijatnije i najljepše dane sa miljenicom mog života, mojom dragom majkom, Allah je sačuvao. a molim Allaha Đelešanuhu da nas zaštiti i oprosti. يا مذهب الأحزان إن خاطب ألم يا صارف العلات يا شافي السقم يا مرسل الرحمات يا باري النسم يا واهب الأرزاق من فيض الكرم